Grupis, grupis, grupis Camarins Woli, woli, woli Horas no Patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguais Grupis, grupis Camarins Woli, woli, woli Horas no Patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto fazendo essa wave? Tô nessas armas, mano. Me sinto morando em LA. Esperando um camarim. Tão querendo sugar minha alma. Provar um pouco da minha água. Jura um dia pode me matar. Mas eu quero ter história pra contar. Diamantes no pulso. Encomendei essas joias com Johnny Den. Os manos sabem de tudo que eu já passei. Sofrimento. Ele não me fez refém. Cabulando esse canto, eu brinco é de diamante. Rex no bolso e na estante. Achando assalto com poçante. Que beat muito interessante. Ela é quer é pau a todo instante. Só porque eu ando sobre a jante. Eu já Banjo tudo que eu tenho, bitch. Ah. Contando meu dinheiro numa suíte. No pé tô usando nick. Pagando 10 mil em roupas de grife. Assenta vela usando o bique. Felizmente essas groupies me seguem. Rivis, diamante, diamante. Só tem tentona, cê no clima tá gritando. Nem nem tentar me resumir. Empresário extraordinário, chique elegante. Chique elegante. Ver meu império fazer dinheiro enquanto eu dormir. Ah. Groupies, groupies. Invadem um camarim. Tá que no filme. Me chamo Madflix, Encomenda de carro, torrando a baga. Não enlouqueci, eu enlouqueci, mas eu não sumi. Grupis, grupis, camarins, rolly, rolly, rolly. Sou dia, horas no Patek, flow mais high. Os manos vão na frente, somos iguais. Grupis, grupis. até que vou mais ai, os manos vão na frente Somos iguais, ah.